رتل فقد رفع الدعي الصوت في فسق وجمل رتل فإنك لم تزل في زحمة الأخطار مرجل رتل كتاب الله في شوق وهلل Zato je danas proširena ideja od strane mnogih pod navodnim znacima učenih da mi nismo u stanju razumjeti Kur'an i propise i da zbog toga moramo samo šutiti i ne smijemo ni na tren razmišljati svojom glavom. To jest sve što oni kažu je ispravno jer su oni učeni, a mi smo neznalice. فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سر فيه إنه نهج الإله إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة Pa pitam sebe vas, ko je onda glavni uzrok što se ovako nalazimo? Dok se sa Mimbera čestitaju rožići, dok se sa Mimbera poziva na dovišta, dok tamo niko ne želi da prolije ni kap svoje krvi za Allahovu vjeru, dok se bude sa Mimbera, Mimber koristio kao glasačka kutija, dotad će umet, dotad će narod iz dana u dan zapadati u zablude. ولك الشكر جزيلا أنت يا رب رجاء لك يا رب ولائي كل صبح ومساء ولك الشكر جزيلا أنت يا رب رجاء في كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين Iako sam kod tebe neznalica i reci mi kako to da ja kao neznalica moram baš tebe prepoznati kao svog vjerskog autoriteta.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 od njega oprost i uputu tražimo. Koga Allah te bareke o ta'ala uputi, ne postoji niko ko će ga s tog puta moći skrenuti. A koga Allah te bareke o ta'ala i svoje mudrosti i pravednosti ostavi da luta u tminama zablude, ti mimo njega, Allaha uzvišenog, nećeš naći nikoga ko će ga moći uputiti na pravi put. A zatim, najispravni govor, najbolji govor, najljepši govor je govor našeg stvoritelja Allaha Tebareke wa ta'ala. Najbolja uputa, najsigurnija uputa, najslađa, najplodonosnija uputa je uputa njegova posljednjeg poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A najopasnije stvari po vjeru su novotarije, jer svaka novotarija je zabluda. Braćo moja i sestre, dragi slušalci i slušateljke, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tema koju sam ja odabrao noćas se i tekako tiče područja u kome živimo mi, a primjetno je da se ovo dešavaju čitavom umetu Mohameda, alaihi salatu wasalam. I danas je možda više nego ikad aktualizirano pitanje od strane onih koji treba da dijele miraz Mohameda, sallallahu alaihi wasalam, onako kako su sijali i kako su brali u ovisnosti kako je posijao, ko tako će brati i koliki ima urod, tako će dijeliti. To je pitanje potignuto i ono zahtijeva da se na njega i kako odgovori. Prije svega Allaha molim da mi podari iskrenost u govoru. Allaha molim da sa moga jezika ne bude nešto što će izazvati njegovu sržbu. Allaha molim da vas koji me slušate, da vas uputi napravi put i mene zajedno sa vama i sve narode i cijelo čovečanstvo. Jer je on taj u čivoj ruci uputa. I kako sam rekao, to pitanje i te kako se vješto, kažem vješto jer sam ja ovdje, ja to vidim i pratim, provlači kroz uši muslimanima I kad ovo govorim, ne ciljam na jednu posebnu grupu, nego na ono što se to kao globalna pojava pojavilo ovde, a to je i nije više kako prepoznati pravu skupinu, ne, već kako prepoznati pravog šeha. Kako ćeš ti znati ko je taj koji poziva na svetim i koji su kriteriji kod tih i takvih je nezaobilazna tema koju sam večeras odlučio sa vama podijeliti. Nimalo nije čudno što je ovo zamijenjeno, ovo dvoje rekao sam, usled mnogobrojnih dokaza da će podpomognuta skupina biti lahko prepoznatljiva. Mnogi pokušavaju danas dati veću pažnju da se prepozna učen čovjek. Ovo pod navodnim znacima, jel da? Iako malo bolje prostudiramo stvari, vidjet ćemo da se time želi reći. Šta? Da jedino ti ljudi, ali za koga oni kažu da su učeni, prepoznaju spašenu skupinu, prepoznaju najbolje situaciju u vremenu i prostoru i da je sva mudrost upravo u glavama tih ljudi. Važno je da napomenim da ovdje ne mislim tako mi jednoga gospodara na svjetilje, na muđahide, na ulemu, na one koji su bez koji mi ne bi znali ni srde učiniti na one bez koji mi ne bi znali ni abdesta uzeti Wallahi ne mislim na njih Allaha molim da im podari svaki hajr i da im se sviluje to su velikani umeta već mislim na one koji kada govore o znanju i prepoznavanju istine budu ukoreni kada im se kaže na grešku odmah se late knjiga ovih svetiljki kako sam rekao i počnu da govore kako treba poštovati učene, kako treba poštovati znanje i time kao da žele da kažu da su mi u stvari došli na prava vrata, ali eto ne znamo kako se otvaraju. Baš čudno. Nekako im se uvijek omaknu izjave tih istih učenjaka, Allah im se smilovo, koji su braneći vjeru od iskrivljenja i pazeći na nju kao majka na svoje dijete, uvijek zlatnim slovima ispisano i sačuvano govorili da ako njihov trud i čtihad ili propis nije u skladu sa objavom, da ga odbacimo. To je ta razlika između oni svjetljiki i ovi danas. A to je suštinska razlika njih i oni i ovi današnji pod navnim znacima učenjaka. Ovi danas ne priznaju ni jednu od opaske kada im se kaže. I naprotiv, žele da nam pokažu i dokažu da ove njihove današnje fetve, zbližavanje vjera, saradnja sa novotarima, sekularistima i slično, da su u stvari idealno rješenje za umet i jedino. I kad više nemaju argumenata, jer za ovu vrstu grijeha uzvišeni Allah te bareke o tala da bi prepoznao, jel da braćo, ne moraš biti alim, Oni posježu za potezima koji se nikako ne smiju desiti nosiocu znanja, a to je izdrugivanje sa mišljenicima u smislu ponižavanja, ismijavanja, izdrugivanja, koliko znaš Kur'ana, Hadisa i tako dalje. Moram napomenuti jednu od ovih rabota koja se ovdje dešava, a koja i uveliko razotkriva. Pa sam ja to stepenovao, braćom. Govorit ću polako da bi me bolje shvatili. Kada je u pitanju običan musliman, govorim sad o onima koji jako im se suprostave, bilo kome. Kada je u pitanju običan musliman, oni da bi ga ušutkali, argumente protiv njega koriste kao što su znaš li ti sufaru, znaš li ti uopšte Kur'an čitat, znaš li hadis, hadis, ili koliko harfova ima, fatija, koji su ruknovi abdesta i tako dalje i tako dalje. Time se ne želi odagnati znanje ko to, ko sa njim razgovara ili komu je primijetio možda neku grešku, ne naprotiv, nego se želi poniziti znanjem neznanje kod tog brata. Druga situacija, kada je u pitanju polupismeni musliman, vrsta pitanja se mijenja. Ide s razmjerno znanju sa onim s kojim razgovara, on mu diže diže pitanja i povećava njihovu vrijednost. Ovom drugom, kad je u pitanju polupismeni musliman, koliko znaš Kur'ana na pamet, koliko hadisa znaš, mensuh i nasi, ili tako, nevanju tekfir, koliko šarijaske mesele, i tako dalje, i tako dalje, jel tako? Kada je u pitanju malo pismeniji musliman od ovog prije, onda ide malo jača metoda, metoda ponižavanja, jesi li ti hafiz Kur'ana? Gdje si učio? Gdje si završio školu? U kojoj zemlji? Šta si završio i koji smjer? I kako govoriš arabski jezik? Žalostna je, braćo i sestre, činjenica. Nastavit još, vezano za ovu temu. I ja koristim ovu priliku. Da sve one koji se, go, go, uh, eh, koji se koriste ovim metodama, ja mogu slobodno reći, ovo je metoda, poniženja sagovornika, jer sagovornika, bilo ko da ti dođe sa tvoje strane, nije nikad teško poniziti. Nikad nije teško poniziti. Jedino ako si, u stvari trebaš biti dovoljno podal da to uradiš, ali nije teško. Nasuprot, nije teško. Niko od nas nije toliko učen da ga ne možeš poniziti nekakvim fulom kod njega, jel da? Kada je u pitanju učen musliman, četvrta kategorija, kad mu kažeš Ili kad mu kažeš da je tvoj šej, ima te i te osobine, onda idu dalje sa pitanjima kojima se želi oboriti rejting tvog šejha. Ne tebe više, nego šejha. A to je, on učio, ko su mu šejhovi, on je tamo i tamo pravio probleme, njega su svi izbjegavali, ti si njega lijepo, slijepo prihvatio, knjige koje on tumači, može tumačiti samo velika ulema. I tako na veliku žalost uspjevaju i uspjeli su, svoj način pridobijanja, koji će sigurno biti poguban za njih, odvesti dobar dio ljudi ka svojim mudrostima. Postavlja se pitanje, šta se u stvari ovim želi? Šta se iza ovog krije? Zar nije zadaća svih ovih koji ovako radi, da čim primijete neznanje, da kod njega on odagna to neznanje? Zar nije to prevashodni cilj svakog čovjeka koji bilo šta zna od Allahove te barake vjetala vjeri. Gdje je sad mudar način pozivanja? Gdje je sad primjer Musale i salatu wasalam? Pa nisam ja ili neko od ove braće gori od faraona, pa da ne zaslužuje blage riječi, pa da ne, zuslu, ne zaslužuje da mu se kaže na lijep način. Kad je u pitanju sljedeća kategorija, šeh malo većeg ranga, ajde da kažemo, svjetski poznata ličnost, onda kodeks ponašanja koji je Mohamed sallallahu alaihi sallam postavio, više uopšte ne važi. I čudno je kako se to desi onima kojima je namješten. Osmije glavna preokupacija i lijepo ponašanje kojima, nažalost, žele prikazati u većini slučajeva sebe i svoju ličnost, a ne ličnost Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Jer on nikad nije ostavljao šerijatske propise, bojeći se da se njemu šta ne desi. A kamo li da neće imati šta da jede? I kamo li da se bojao za nafaku da će mu biti uskraćena obskrba koja dolazi sa nebesa zbog toga što poziva onome koje je Ar-Razak. A oni koji poznaju Ar-Razak, braćo moja i sestre, znači jedno od Allahovi imena i savršenih svojstava je onaj čija je obskrba neprekidna čija obskrba nikad neće presušiti. Ovog i njemu slišu šeha, koji su u mahom u zatvorima, jel da, nazivaju kvazi šehovima, ne prezaju od toga da im se javno rugaju, pozivaju se na ulemu, a kad mi to uradimo, e onda mi to nemamo pravo. Pozivaju se tad na ulemu za koje se često kriju, jer su kao nama nedostupni, a izgleda oni sa njima svaki dan sjedeju koja sa tim načinom govora nema, ama baš ništa, jer učenjak učenjaku daje nasihat na odmjeren i mudar način i nećete čuti da čovjek od znanja koristi izraze učenjak, zablude, ovo ili ono. Govori ne, radi o učenjacima ili sunneta, volđamata. Postavljam pitanje tim i takvima. Otkud vama pravo da kritikujete sigurno učenije od sebe? a nama to pravo uskraćujete. Nije valjda da ste bolji od Omera ibn Hataba, kome je obišan Beduin zaprijetio sabljom ukoliko skrene sa pravog puta, tim činom ovaj Beduin ispoljava najveći vid imana, a to je da ukloni rukom zlo, a mi ili ovi sebi ne daju reći ni jednu jedinu riječ. Na sve moraš ušuti primjećete, braćo i sestre, jel redom da se ovako upravo dešava danas? Što je čovjek učeniji, to mu se nalaze veće mahane. Tako da se stiče dojam da ti, ti kao neći učenik jedino možeš da sutiš i da sjediš kod njega i ono me Zar ovo nije očito i jasno slijepo slijedženje? Kao upo bijela dana. I zar ovo nije pozivanje sebi? Da je tako Ocijenite sami. Znači osoba kod koje mi moramo tražiti znanje je za nas tajna, jer mi ne možemo prepoznati svojim niskim koeficijentom inteligencije. To znači da naša mjerila za prepoznavanje osobe od koje tražimo znanje i vjeru su u stvari kao gusta magla i novine koje nemaju slova. Baš me onda čudi i volio bih da mi neko odgovori kako onda da ostanemo ispravni muslimani jer šta ako nam se kao takvim neznalcama desi da panemo u ruke šija, sufija, na tekije, dovišta, rafidijama, haridijama ili ne znam kome. A pa vjerovatno, kod takvih ćemo biti opravdani jer nismo znali prepoznati pravi put i onda, nam će, onda će nam se Allah te bareke ta'ala smilovati zbog tog neznanja i uvesti nas u dženet jer smo bili neznalice. Eto, lutajući smo nasjeli na šinske pozive, mi smo im se odazvali i onda smo i kod njih po vama opravdani. Allah te bareke o tala, braćo moja, osudio je slijepo slijedre na mnogim mjestima u svojoj knjizi, pa kaže i tahadu ehbarehum veruhbanehum erbabem min duni Allah. Oni su pored Allaha uzeli svećenike svoje monahe svoje za erbabe božanstva. Adi ibn Hatim je rekao, došao sam Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, a na mom vratu je bio krst, pa mi je rekao, o Adi, skini taj kip sa svog vrata. Skinuo sam, a on je učio suru Bera, te oba, sve dok nije došao do ovog ajeta koji smo malo prije rekli. Rekao sam, Allahov poslaniće, pa mi nismo uzimali za bogove, rekao je, svakako da ste uzimali. Zar vam nisu dozvoljavali ono što vam je bilo zabranjeno? Pa ste i vi to smatrali dozvoljenim. I zar vam nisu zabranjivali ono što je vama Allah dozvolio? Pa ste i vi to smatrali zabranjenim. Rekao sam svakako lao poslaniće, a on je dodao, to je bilo vaše obožavanje njih. Ovo su braćo i sestre i te kako važne stvari. Jer je u pitanju džennet i džehennem, u pitanju je vječnost. Ovo nije igra. Jer naše prepoznavanje učena čovjeka je najvažnija karika u sticanju znanja islamu. Ibn Abbas, radijalahu anhuma, govorio je, teško li se onima koji slijede greške učenjaka? Rečeno je, kako to, kako to, odgovorio je, učenjak kaže, nešto onako po svom mišljenju, ne onako, nego po svom mišljenju, a zatim nađe neko koji učeni od njega po pitanju hadisa Allahu oposlanika, sallallahu alaihi wasallame, pa onda stavi svoje mišljenje, ostavi svoje mišljenje, a sledbenici produže dalje. Gledajte ovo. I kad se učenjak pokaje za svoje mišljenje koje je pogrešio, ostano ljudi za njega, ako nisu čuli da je se toga prošao. Od Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu prenosi se da je govorio budi učen ili onaj koji traži znanje i ne budi od povodljivaca koji su između toga. Od njega se također kaže, prenosi da je govorio nazivali smo povodljivcem u džahilijetu onoga koji bi bio pozvan na gozbu pa bi sa njim odšao i drugi. Povodljivac. A danas je povodljivac onaj koji se povodi za vjerom ljudi. Koliko je opasno slijediti grešku postoji nebrojano veliki dokaza upravo zato što su posljedice slijepog slijedjenja braću i sestre Kobne. Danas smo mi, obični smrtnici, dozvolili sebi jednu katastrofalnu grešku. Ponavljam. Danas smo mi, obični smrtnici, dozvolili sebi jednu katastrofalnu grešku, a to je da za osobu koja ti kaže da si neznalica, da nemaš znanja, da prepoznaš pravi put, da nisi u stanju da dokučiš bisere i mudrosti koje su izgleda samo njima date, da nisi u stanju da dokučiš tajne Kur'ana i hadiske nauke, da si izgubljen u vremenu i da si neuk, mi nazivamo svojim šejhom. Prva šeitanova zamka Jer postavljamo pitanje zagovornicima takvih ideja. Pa dobro, šejho moj, daj mi garanciju da si upravo ti osoba koju moram pitati. I koje kriterije moram poštovati da bih tebe uzeo kao svog vodiča kroz šerijat. I daj mi garanciju, daj mi garanciju da nisam pogrešio. Iako sam kod tebe neznalica. I reci mi kako to da ja kao neznalica moram baš tebe prepoznati kao svog vjerskog autoriteta. Zar nemam izbora ili me ti učiš? Da, sve što prepoznaš ti, moram i ja. Jer ako ti se suprotstavim, onda sam šta? Neznalica. A ako te slijedim, onda sam kod tebe poslušan učenik koji poštuje ulemu. Braćo moja, zar nije ovako? Odgovor, braćo i sestra, može biti samo jedan. Ja sam u ovom slučaju slijepi sljedbenik tog čovjeka. Jer ako ti takav htjedne odgovoriti kad ga pitaš koji su kriteriji, šta da radim, on treba da ti kaže uči svoju vjeru, jer to ti je farz. Fa'alam ennehu la ilaha illallah. Znaj da nema Boga osim Allaha. Moraš učiti i moli Allaha da te uputi. Međutim, oni znaju dobro da ti kao takav sa malo znanja uz Allahovu pomoć i uputu ćeš odmah biti u stanju prepoznati pravi od krivog puta, a samim tim i putnika na tim putevima, to jest upućivače ka jednom ili drugom, ne daj Bože, pogrešnom pravcu. A onda je razumljivo da ćeš se čuvati oni koji te vode pogrešnim pravcem, a samim tim i tog svog čeha. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem Kaže, ostavio sam vam dvije stvari. I ako ih se budete držali, nećete zalutati. Allahu vazda vađelja knjigu i sunet njegovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Da vidimo, braćo i sestre, malo šta kaže najbolja generacija muslimana o slijepom slijedjenju nekoga. Od Alije radijallahu anhu prenosi se da je rekao, čuvajte se dobro povođenja za ljudima. Zaista čovjek čini dijela stanovnika dženneta, a zatim na osnovu Allahovog znanja o njemu promijeni se i čini dijela stanovnika vatre, pa umre i bude u stanovnika vatre. I u istinu, čovjek čini dijela stanovnika vatre, pa se na osnovu Allahovog znanja o njemu promijeni i čini dijela stanovnika dženneta, pa umre i bude u stanovnika dženneta. Ako i budete morali da se povodite, onda se povodite za umrlim, a ne za živim. Ibn Mas'ud radijallahu anhu je rekao Neka niko od vas u svojoj vjeri ne slijedi drugog čovjeka. Ako taj vjeruje, vjeruje i on. Ako taj ne vjeruje, ne vjeruje ni on. U istinu nema uzora u zlu. Ovo je prva generacija muslimana. Vjerodostojno se prenosi od vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam što smo spomenuli da je rekao učenjaka će nestati pa će ljudi uzeti neznalice za svoje vođe bit će pitani, pa ti po neznanju, uslijed čega će zalutali, zalutati i druge odvoditi u zabludu. U svemu ovome, braćo i sestre, negacija slijepog slijeđenja i njegova pogubnost i ništavnost za onog ko to razumije i ko je upućen na pravi put. Danas se mnogi, nažalost, žele sakti za imena velikih učenjaka, ehli sunnata vel džemata, kako bi slušao stekao dojam, čim ga čuje ili vidi, i spomene, ovaj od njega vjerovatno, svaki učitelj treba da voli kada vidi tragove svog truda na svom učeniku. Jedino se nešto u ovim zadnjim vremenima ovo nikako ne da. Malo ko voli da vidi tragove miraza Mohameda sallallahu alaihi veselem koji je sticao na svojim učenicima. Ja zato i koristim priliku i pozivam sve one koji žele da nam daju znanje Allahu aposlanika ali i salatu veselam mi smo spremni da učimo vallahi do smrti spremni smo da učimo imamo prostorije imamo i puteve za to vallahi spremni smo i na kritike i na ukore ali smo spremni da učimo vallahi jesmo Muaz ibn Džebel radijalahu anhu svaki dan govorio na svome skupu malo kad je to izostavljio Allah je sudija najpravedniji. Propali su skeptici. Zdaista su i za vas iskušenja. U njima će se i metak uvećavati. Otvarat će se Kur'an, pa će ga čitati i vjernik i monafik, žena i djete, crni i crveni. Bojati se da neko od vas ne kaže, čitao sam Kur'an, ali bojim se da me neće slijediti, sve dok im ne izmislim nešto drugo, nešto mimo njega. Dobro se čuvajte onoga što se unese u vjeru. Dobro se čuvajte, kaže Muaz ibn Džebel, radi Allahu anhu. Zaista je svaka novotarija zabluda. Dobro se čuvajte greške mudraca, kaže on dalje, jer šeitan izgovori zabludelu riječ jezikom mudraca, dok licemjer ponekad izgovori riječ istine. Zato prihvatite istinu od koga god ona dođe, jer je doista sa istinom svjetlo. Upitali su, kakva je to greška mudraca? Odgovorio je, To je riječ od koje ćete se zaprepastiti i koju ćete negirati i za koju ćete reći. Što je ovo? Čuvajte se dobro njegove greške i ne dozvolite da vas odvrati od istine. Jer doista, bojati se da će odvraćati od istine. A znanje i vjera imaju svoje mjesto do sunjeg dana, pa ko bude htio, naći će i. Svaki iole pametan musliman, braćo i sestre, mora tražiti odgovor i sebi postaviti mjerila na osnovu kojih ćemo prepoznati lažljivca i iskrenog. Allah te bareke o teala, naš gospodar, je obećao da će pokazati one među nama koji govore istinu i one koji lažu. To je stvar koju Allah te bareke o teala nije prepustio nikom, jer bi se mi varali lagali međusobno. Zato će on, te bareke o teala, objelodaniti naše nijete i naša dijela. Kaže on, uzvišeni gospodar, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَادِبِينَ A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih da bi ko Allah sigurno ukazao وَلَ يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا na one koji govore istinu وَلَ يَعْلَمَنَّ الْكَادِبِينَ i na one koji lažu i na one koji lažu znači na nama da tražimo istinu ako budemo slijedili laž zajedno sa nosiocima laži on uzvišeni će nas razotkriti ostavit će nas u njihovim skupinama Ovo nam direktno govori da će Allah te bareke o teala čuvati svoju vjeru od lažova i pokvarenjaka ma kako izgledali, ma kako se zvali i ma koliku titulu imali. Danas je Kur'an sakriven ispod prašine hiljada knjiga, tepsira i hadisa. Krije se znanje. Ljudi insistiraju da običan čovjek mora ići ili imamima, ili hođama, ili šehovima, da bi razumio, da bi apsolutno, kažem apsolutno, jer se do ute tančine ide, inače treba da uzimamo znanje učeni, ali kažem apsolutno da bi razumio Allahovu knjigu, jer je postalo sve tajnovito i nejasno. Kad im se recitiraju kuranski ajeti, oni odbijaju da ih slušaju, Osim ako ti, ako to učenje ili tumačenje sa kojim dolaziš pogoduje nekoj od njihovi već prihvaćeni, ajde da kažemo, učenjačkih ili ulemanskih interpretacija. Ovo je danas i te kako prošireno. Jer kako će učenjak objasniti svoju grešku kad mu učenik bude tražio objašnjenje za njegov postupak? Zato je danas, kažemo ovdje u Bosni, a vidimo i, i, i dalje, proširena ideja od strane mnogi pod navodnim znacima učeni, da mi nismo u stanju razumijeti Kur'an i propise. I da zbog toga moramo samo šutiti i ne smijemo ni na tren razmišljati svojom glavom. Tako, to jest, sve što oni kažu je ispravno, jer su oni učeni, a mi smo neznalice. I nije ni malo čudno da se ovim koriste nosioci znanja, jer kako dokazati da je saradnja sa novotarima dozvoljena? Kako dokazati da je traženje upute kroz parlament i blagodat šerijata blagodat za islam? Jer kako dokazati da je predsjednik neke države koja vlada nevjerničkim zakonom musliman, jer kako dokazati da se zbog težine situacije musliman mora prilagođavati svakom koga u zabludu pozove, jer kako dokazati da musliman može raditi kao sudija, policajac, tužioc, advokat, parlamentarac, i opet ostati musliman. Moramo priznati, braćo i sestre, da je to nemoguće osim ovom metodom. Metodom prevare kojom se danas mnogi učenjaci koriste i upravo je to glavni razlog da ne daju svojim učenicima da razmišljaju. Ova vrsta slijepog slijedjenja je jedan direktan rezultat toga što ljudi, mi, obični smrtnici, odbijamo da koristimo dar razuma kojim je Allah obdario ljudska bića. Radije nego da sami proučavaju Kur'an, moleći Allah za uputu uz ispravnu lemu, vršeći tako njihov vlastiti džihad, vlastiti trud, muslimani žele da slijede pod navodnim znacima formule koje sadrže knjige ovih učenjaka. A sada, braćo i sestre, nakon što smo razmotrili probleme sa slijepim slijedjenjem, slušanjem bez traženja znanja i bez korištenja vlastitog razuma, sada okrećemo pažnju na pitanju upute i upućivanja. Ako mi sami trebamo proučavati, pa ko će nas onda uputiti? Jel da? Sad ćemo vidjeti. Iako je poželjno da se sa drugim traži uputa i studira i dijeli znanje i uzima znanje, krajnja uputa, dolazi jedino od Allaha. Možemo li reći da je čovjek koji je upućen od strane gospodara Tebare Votala otišao šehu i sa njim zajedno tavafio oko kabura i obraća se mrtvom. Da li je taj čovjek upućen? Svi ćemo se složiti da nije. Jer ako kažemo da je upućen, onda lažemo na Allaha Tebare Votala da on po našim mjerlima upućuje sve redom. Ne, vallahi nije tako. Uputa dolazi jedino od Allaha azzavadžel. Zaista, Allah nas može uputiti na razne načine. On, tebareke oteala, može izabrati da nas uputi kroz drvo, kroz primjer drveta, kroz mrava, kroz miju otrovnicu i doista kroz jednog učenjaka, alima. Međutim, problem nastaje kada mi, kao ljudska bića, unaprijed, odredimo kako ćemo biti upućeni. Evo ovdje je problem. Mi unapred odredimo kako ćemo biti upućeni. Svako bi trebao samo i jedino tražiti uputu od Allaha, a onda je na Allahu da odluči kako će nas i da li će uopšte uputiti. Danas je muslimanski svijet pun učenjaka i upućivača koji su preuzeli odgovornost da vode ljude prema istini. Većina ovih ljudi kažem, ne sumnjamo, veoma su iskreni. A i zaista je veoma poželjno da neko dijeli svoje ideje sa drugima, ako smatra da bi njegove ideje i znanje mogle pomoći. To je kod nas ovdje malo teži problem. Problem, međutim, nisu ovi učenjaci, nego su problem njihovi sljedbenici. Nego su problem njihovi slijepi sljedbenici. Njihovi sljedbenici su ti koji slijepo slijede šta god da im njihovi učenjaci kažu. Ponavljam, problem su sljedbenici. Njihovi sljedbenici su ti koji slijepo slijede šta god da im njihovi učenjaci kažu. Dužnost je svakog muslimana i muslimanke da samo i jedino traži Allahovo uputstvo i da proučava Kur'an svojim razumom i vlastitim promišljanjem uz ispravnu ulemu, što znači da bi Kur'an trebao biti korišten kao furkan, a to je kao kriterij za prosuđivanje istinitosti i validnosti svih tvrdi od onih od, kojima, od kojih uzimamo znanje. Da sad vidimo kako Kur'an Allah azzawajal definira uputu i na koga ukazuje kao vodič. Kaže uzvišeni gospodar nebesa i zemlje. Allah te bareke wa ta'ala. Zalike il kitabu la rebe fi. Hudelil muttaqin. Ova knjiga u koju nema nikakve sumnje. Hudelil muttaqin. Uputstvo je onima svima koji se Allaha budu bojali. Ovaj ajet na početku poglavlja jasno govori, izjavljuje naminu i onima koji slušaju. Gledajte, ova knjiga, ove knjige Kur'ana, znači najmjena ove knjige Kur'ana je šta? Hudelil mutaqin. Uputstvo za Boga, uputa za bogobojazne. Dakle, šta? Kur'an je uputa i to za bogobojazne. To se moramo složiti, htjeli ili ne. A ko je onda onaj na koga Kur'an ukazuje kao na obezbeđivača upute? Jedino biće na koje Kur'an ukazuje naš gospodar Allah te bareke wa ta'ala. Inna lejna lel huda. Mi smo dužni ukazati na pravi put. Uzvišeni kaže Inna lejna lel huda. Ovde uzvišeni govori za sebe. Mi smo uzvišeni kao da kaže, ja sam dužan da ukažem na pravi put. Kul inne hudallahi huvel huda. Reci u istinu, uputa Allahova je, to je uputa. Allahu akvar. Jedino biće na koje Kur'an ukazuje, koje upućuje Allah te bareke. Kul inne hudallahi huvel huda. U istinu, reci u istinu, uputa Allahova, to je uputa. Huvel huda, to je uputa.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 Putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla Allahu akbar. fihil Kur'an hudan lin nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan on je putokaz ljudima i ja sam dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla wallahi ovdje nije potreban tefsir wallahi nije potreban zatim kaže govorimo o tome kako mi tražimo Allahov uputu i vojstvo Allahu nazzala Allah Allahu nazale ahsan al-hadith. Kaže Allah objavljuje najljepši govor. Knjigu svrstvo po smislu, tako, čije se poruke ponavljaju, zbog koji podilazi jeza one koji se gospodara svoga boji. Zatim kaže, na kraju ajta, Zalike hudallahi jehdi bihi me ješa, vama judlilillahu fema lehu min had. Ona je Allahov put, ko, knjiga, ona je Allahov put pravi na koji on ukazuje onome kome on hoće Allahu akbar. A onoga koga Allah ostavi u zabludi, niko napravi put, neće uputi. Šta je ovdje odgovor? Evo gdje tražimo Allahovu uputu i vojstvo. Zalike hudallahi jehdi bihi men ješa, wa men yudli lillahu fema lehu min hade. Ona je Allahov pravi put, na koji on Allahu jahdihi bi yasha. ješa. Na, ka, na koji Allah ukazuje kome on hoće. A onoga koga on ustavi u zavrdi, ko? Allah te barak ve ta'ala. Vomej yudlili Allah fe malehu min had. A onoga koga Allah ostavi u zabludi, niko napravi put, neće moći put. Zatim kaže uzvišeni dalje. Inna anzalna alejke l'kitabe nasi bil haq Faman ihtada fa li nafsih. ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله أكبر Mi ti objavljujemo knjigu zbog svih ljudi samo istinu. Bil haqqa. Onaj ko bude išao pravim putem. Fa menih te da, fa li nefsi. Sebi će koristiti svoje duši. Njemu će valjati. Ko bude išao pravim putem. Fa menih te da, fa li nefsi. Sebi će koristiti. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا A onaj, ko bude išao stramputicom, sebi će nauditi وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ A ti nisi njima tutor. Znači uzvišeni ovdje kaže, onaj ko bude išao pravim putem, siratel mustakim, sebi će koristiti. Se, tebi će to, brate i sestro, koristiti idenje pravim putem, ako nas je milijarde, miliona, triliona na krivom putu, šta ti koristi? Sam sebi ćeš nauditi. Ali ako si sam, a kod tebe istina, i budeš išao pravim putem, i budeš išao pravim putem, وَمَنْ دَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلِيهَا Ako budeš išao s tramputicom, njemu nisi tutor. فَمَنْ اِهْتَدَا فَلِ نَفْسِ A pravim putem tebi će koristiti. Tebi će, tebi će sigurno koristiti. Dakle, bez imalo dvosmislenosti i nejasnoća, Allah te bareke ta'ala je odredio da u namjeri da tražimo njegovu uputu, mi moramo otići kome? Pa njegovoj knjizi Kur'anu. Nema druge knjige. Nema druge knjige, kažem knjige Kur'an, izrev ostale knjiga objavljeni pri Kurana, da me, neko, da me neko ne bi pogrešno shvatio ili da me ne bi oni čuli, pa sam odma izašao iz vjere. Nema knjige, rekli smo izuzev Kurana, o, nema druge knjige na koje Allah ukazuje kao na uputu. Rekli smo i onih knjiga prije objavljenja strane gospodara Tebar Kitala. Pored toga, Kur'an nam također navodi primjer i to da su džini bili upućeni pomoću samog Kur'ana. Reci, objavljeno mi je da je prisluškivala grupa džina Pa su rekli, u istinu, mi smo čuli Kur'an zadivljujući, upućuje na ispravnosti, pa smo šta? Povjerovali u njega i nećemo činiti Allahu te bar koji tala ranim nikoga. I da, zaista mi, pošto smo čuli uputu, vjerujemo u nju, pa ako vjeruje gospodara svog, tad se ne boji gubitka niti nasilja. Mi vidimo da se u ovim, u ovom smo rekli, Hoće da kaže da posljednji poslanik sallallahu alejhi ve sellem čak nije ni bio svjestan da su džini slušali Kur'an dok mu nije došao ovaj ajet i objavljena mu priča ovim džinima. Odakle su ovi džini primili uputu? Da li su koristili hadis? Da li su učili Kur'an na pamet i bez razumijevanja pre nekim šehom ili hođom? Odgovor na ova pitanja je ne, ne, ne, ne. Istina je samo da su slušali Kur'an i primili uputu iz njega. Ali ima ljudi koji bi rekli, Ali šta je sa knjigama hadisa? Šta je sa učimo? Pa ne možeš tako. Pa Kur'an je i na to obezbijedio odgovor. Kul hel bin šurekaikum me jahdi ilal haqqa. Kul illahu jahdi ilal haqq, fa man jahdi ilal haqq, e haqq an yuttaba anna la jahdi, jahdi, jahdi illa an juhda. Fa ma lakum kejfe tahkumun. Kaže Allah tabareke wa ta'ala, Može li i jedno božanstvo vaše uputiti na pravi put? I odgovori, samo Allah upućuje na pravi put. Pa da li je dostojniji da se poštiva onaj koji na pravi put upućuje ili onaj koji ni sam nije na pravom putu? Gledajte ovo. Da li je dostojniji da se poštiva onaj koji na pravi put upućuje ili onaj koji ni sam nije na pravom putu? Osim ako ga drugi na pravi put ne uputi. Fe malekum kefe tahkumun. Pa šta vam je kako rasuđujete? U godnim ajetima važno je naglasiti dio koji... Pa da li je onaj koji upućuje istini dostojniji da bude slijeđen ili onaj koji ne upućuje? Izuzev ako i sam bude vođen. Pa šta vam je kako rasuđujete? Bez obzira kako je pobožan i pravedan, bilo koji imam, hođa ili učenjak, činjenica je da on ili ona ne bi mogli biti upućeni da nije bilo Allahove milosti. Od koga ćemo dakle tražiti uputu? Da li ćemo je tražiti od ljudi koji sami trebaju Allahovo vojstvo i uputu? Ili ćemo tražiti od samog izvora upute? Odgovor bi trebao biti više nego jasan. Ako je Allah jasno odredio da bi jedino u njegovoj knjizi trebala biti tražena uputa, onda tome ne bi trebalo biti vrdanja i prigovora, makar od onih koji tvrde da vjeruju da je Kur'an objavljen od Allaha. Ali žalosno pušće hveta je teško napustiti. I muslimani se vraćaju i teže opet i nanovo da nekako dokažu autentičnost svojih ova ili onoga što oni smatraju da je kod njihovi jel da, učenjaka najispravniji. Ulaike alladine štarevu dalalete bil huda vel azabe bil manfira. Fema asbertum fema asberahum ala nar. Oni su umjesto pravog puta izabrali zabludu. A umjesto oprosta zaslužili patnju. I koliko su oni samo neosjetljivi na vatru. Fema esberohum alen nas. I koliko su samo alen nar halalite. I koliko su samo neosjetljivi na vatru. Zašto je muslimanski svijet tako nesiguran? Zašto je muslimanski svijet tako nesiguran sada? Da li je to zbog zapada ili je to vlastito djelo? Da li su to ruke zaradile? Oni koji miješaju i pomućuju jasnoću i bistrinu u Kur'anu sa drugim knjigama, to su ljudi koji su odgovorni za situaciju muslimana danas. Da oni nisu pomiješali Allahovo jasno upustvo u Kur'anu sa drugim knjigama, oni bi danas, a i na onom svijetu, bili u sigurnosti, kao što je naš gospodar i obećao. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم lahumul لهم wa hum muhtadun. Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje sa širkom, sa mnogovoštvom namješaju. Ulaike lahumun, ulaike lahumul wa hum muhtadun. Oni će biti na pravom putu. Oni će biti na pravom putu. Najvažnije što želim da kažem, braćo i sestre, je to da među današnjim vjerskim, nazovi autoritetima, ljudima, skoro ne postoji ni jedan koji ne žudi za visokim položajem i novcem. I vallahi to se jasno vidi. I malo je oni koji žele da, žel, da raširi šerijat i čiji je cilj samo jačanje islama. Ili to pak žele da uradi, ali na veliku, na veliku odgodu. Na veliku odgodu koja može trajati i stotinama godina. Kao da se želja, kada se želja za položajem ili stolicom umješa u ovu stvar, svaki vjerski čovjek će zauzeti drugši stav i nastojaće da pokaže svoju superiornost. Tako i radi. Jedni drugim će kontradiktirati i nastojati da iskoriste situaciju kako bi se ulizali vladajućim strukturima u državi koju živi. Nažalost, u tom slučaju vjerske stvari, šerijat, se stavlja na sasvim drugom mjestu. Takozvani vjerski ljudi su ti koji su izazvali većinu katastrofa koja se dešava umetu Muhammeda ali i salatu wasalam. Jer narod gleda u njih. Oni su, kako bi se ulizali, izmišljali razne prevode, izdavali pogrešne fetve, pisali knjige koje nisu bile u skladu sa učenjima ehli sunneta u Al-đamata. Din dušmani, neprijatelji vjere, su maskirani kao vjerski ljudi, pisali šta su htjeli i pogrešno predstavljali islam kao nešto što nije u skladu sa razumom, naukom i usavršavanjem i nešto što je nazadno, nešto što može biti samo terorizam. Mi muslimani se pomalo bojimo ovih belaja, nadajući se da će nas Allah Tebar Kvetala pomoći. Bojimo se za ovu vjeru. Ne samo da se ova vjera ne poboljša, već da ne bude, ne daj Bože, ponovo ugašena kao u Titovo vrijeme. Molimo Allah Tebar Kvetala da on zaštiti muslimane od zla ovih krivih učenjaka. Veliki nijemen je vrlo i teško pronaći i vrlo teško pronaći i izabrati pravog alima koji voli svoju vjeru, riječi i pisanja, alima učenjaka, učenjaka koji radi ono što govori, koji misli na ahiret, će okrenuti napravi put svako ko ima pamet i savjest. Njihove riječi ovih učenjaka utječu na naša srca. Ako ga ne možeš naći, brate i sestro, onda bar nastoj da nađeš nekoga ko je među njima najmanje štetan. Postoji jedna izreka koja glasi, ako nešto ne možemo potpuno dobiti, ne trebamo ni potpuno odbaciti. Isto kao što će alimi ustrešiti ljude, alimi učenjaci, koji rade ono što su naučili i dijele miraz i šire svoje učenje preko svojih učenika, isto tako i din dušmani, prerušeni u vjerske ljude, odvesti narodu u propast, to jest u džehendem. I čovjek, i učitelj, i brat, i šej, čovjek je najbolji od svih ljudi. Taj čovjek koji upotrebljava čovjek, s druge pak strane, onaj koji uzima vjeru i upotrebljava je da zaradi ovaj svijet i kvari tuđi iman je najgora sorta ljudi na svijetu ljudska sreća i uništenje, njihovo okretanje pravom putu i njihovo napuštanje pravog puta su velikim dijelom u rukama ovih ljudi, braće i sestre. Wallahi je tako. Jedan od naših velikana je, kako se prenosi vidio, kako šetan besposleno sjedi pa ga je pitao, zašto ne zavodiš svijet? Šetan mu je odgovorio, današnji vjerski ljudi rade naš posao. Oni nam ne ostavljaju nikoga da ga mi zavedemo. I gledajte, Zamislite da se sa mimbera za samo jedan dan sa hiljada mimbera počinje pozivati Allahovoj knjizi džematu sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam tako mi onoga u čijoj ruci moj život i duša omladina koja izgara da radi za Allahovu vjeru bi se odazvala zato mimberi jesu problem zna to Izo dobro. Wallahi, da se sa Mimbera u samo 20 minuta dersova muslimanima kaže, o ljudi, vaš ustav je Kur'an, vaš put je sunnet Muhammed a.s. Nemate drugog spasa. Hiljade mladića, hiljade momaka, ljudina i momčina koji izgaraju da rade za ovu vjeru Allah te bareke, evo tala bi ustali. Allah mi ubjeđen sam u to arapski poluotok, da se mimberi zatresu od toga, da se svetinje Elaksa, da se svetinje muslimana uništavaju na svakom koraku, da se sa mimbera samo 15 minuta progovori o Allahovoj tebare keotala vjeri, o ljubomori prema njegovoj vjeri, o sunnetu, o ashabima, vallahi, vallahi, milione omladine bi ustalo milione rijeke ljudi bi se odazivali da se žrtvuju za Allahovu vjeru. Da pitam sebe i vas, ko je onda glavni uzrok što se ovako nalazimo? Dok se sa Mimbera čestitaju rožići, dok se sa Mimbera poziva na dovišta, dok tamo niko ne želi da prolije ni kap svoje krvi za Allahovu vjeru, dok se bude sa Mimbera Mimber koristio kao glasačka kutija, dotad će umet, dotad će narodi iz dana u dan zapadati u zablude, dotad će narodi samo zato što njihove vjerske vođe ukazuju im na to, ni njima, dotad će narodi propadati, dotad ćemo, ne daj Bože, čekati ponovo kamo na našim vratima, nespremni, ovo umete Muhammed a.s.w., ako dospije do ušiju iskreni ovaj moj poziv, jeste poziv da se minber iskoriste onako kako je to koristio Resul sallallahu alaihi veselem. Wallahi, za 24 sata umet džihada, umet ljubavi, mi bi bili jedno tijelo, Allah mi jednog jedinog. Wa tesimu bi hablillahi džemija, Vola te ferraku. Ne može biti ono što izet smatra da je uže, Allahovo uže. Ne može v Allahi ispravite me sabljom. Ne može biti ono što Bilibani smatra ti da je tako, da je to Allahovo uže, ne v Allahi. Ne može biti tako nikad. Ne smijete slijeti slijepo nikoga. Allahovo uže je jasno i vidljivo kad smo ga počeli puštati dio po dio, ono nam se otrgnulo i onda je umet uhvatio za uže Amerike, za uže demokratije, pa su zatvori taguta prepuni muslimana, prepuni silovanih majki muslimanki, prepuni naših sestara, prepuni naših majki, prepuni naše uleme, prepuni naše djece, zidova krlju ispisanim. Preponi su zatvori i dan danas se hapse, dok pojedinci se trude da uzdignu Allahovu riješ na zemlji. S druge pak strane, jedni uživaju jedući kavijar za iftare, jedni uživaju da kupuju sebi jahte, na očigled, na očigled njihovi učenjaka im zdušno donose fetve da je to mustehab i da je dobro da musliman ima pet zgrada, da ima svoj aerodrom, a da je pokuđeno da se kaže koja riječ o tome što na imetak muslimana u Afganistanu i Čečeni i Iraku spane bomba teška 16 tona. To ne da niko neće da osudi ili ne smije. Allah moj posvjedoči, posvjedoči da želimo da pomognemo samo tvoju vjeru podari nam u lemu. podari nam gospodaru naš znanje, podari nam uputu. Zato, braćo, ne radite ništa i seste prije, nego dobro razmislite, jer kad se šansa jednom izgubi, ona se više ne vraća. Zašto muslimani nemaju povjerenje u Allaha? Zašto muslimani ne vjeruju Allahu? Kada je Allah obećao da će kogod traži samo njegovo vojstvo i uputu biti upućen zašto onda oni danas trče svako svojim učenjacima koje slijepo slijede da dobiju fetve za ovu ili onu stvar. Možda će jednog dana muslimanski svijet primijeniti ovaj stav i pokloniti Allahu svoje puno povjerenje. Ako je Allah obećao uputu, a jeste, onda nema razloga, niti smije biti da mu se ne vjeruje. Allah te bareke, evo ta'ala, molim, da nas uputi napravi put. Allaha molim da nam podari iskrenost u našim dijelima. Allaha te bareke o ta'ala molim da oslobodi sve muslimane i muslimanke iz zatvora. Allaha uzvišenog molim da oslobodi naše muđahide iz zatvora. Allaha molim da ponizi sve one koji iskrnavi njegovu vjeru. Allaha molim da one koji zabranjuju islamske svjetinje da na njih pošalje neke od svojih pasa. Allaha te barek, evo ta'ala molim, da im uništi ekonomiju. Allaha molim da im uništi njihove banke za proizvodnju novca pomoću kojeg plaćaju rakete. Allaha te barek, evo ta'ala molim da pomogne svoje borce gdje god živeli, radili, borili se. Allaha te barek, evo ta'ala molim da nastavi njihove safove. Allaha molim da nam omili ljepotu Islama. Allaha molim da nam pokaže staze koje vode ka njegovom zadovoljstvu. Allaha te bareke o tala molim da nas stavi pod svoju zaštitu. Allaha molim da nas učini ovisnim samo o njemu te bareke o tala. Allaha te bareke o tala molim da nam podari snagu da izdržimo na putu uzizanja njegove riječi. Allaha te bareke o tala molim da ponizi američke vojnike. Allah molim da sve one koji pomažu i bore se protiv naše braće muslimana bilo gdje u svijetu da ih vrati u koferima. Allah te bareke u ta'ala molim da naredi moru da proguta njihove zemlje. Allah molim da naredi oblacima da progutaju njihove ratne avione. Allah molim da naredi moru da guta njihove ratne brodove. Gospodaru naš, tvoja smo vojska, tvoji smo robovi, tebe molimo da nas pomogneš, a pomozi svoje muđahide. Pomozi muđahide u Afganistanu, u Iraku, u Čečeniji, u Palestini, u Kašmiru. Pomozi svuda gdje se bore da tvoja riječ bude gornja. Nemoj nas ostavljati, gospodaru naš, jer bez tebe ne možemo ništa. Pomozi nas, gospodaru, protiv onih koji nam spletkari. Pomozi nas gospodaru nebesa i zemlje protiv onih koji spletkari islamu i muslimanima. Tvoji smo robovi, ti nas znaš. Tebe volimo. La ilaha ila ente, subhaneke inni kuntu mine zalimin. Nema Boga osim tebe. Slavljen neka si gospodaru naš. Ja sam se doista prema sebi ogrešio. Pomozi nas Allahu ono što sam pogodio to je od Allaha te barke tala, a što sam promašio, Allah molim da mi oprosti, te od mene šetana. Molim Allaha te barke tala da vas učusti i mene zajedno s vama na pravom putu. I za kraj, jedno obavještenje, da podijelim s vama radost, još jednu, naime, od danas u Hadžićima kod Sarajeva je otvoren još jedan mešid u kome će se širiti vjera Allaha te bareke a u fazi je izrade još jedan mešćid u mjestu Arhovica kod Zenice a pa ja koristim priliku koristim priliku da vas zamolim da pokušate pomoći stresima za ovaj mešćid u Arhovici braća su počela da rade temelje su radili nestalo im je para iskreno rečeno, nije mi baš, ali eto, Allah radi i volim vas, a i molim da se odazovete ovoj akciji, da pomognemo tu braću, da napravi sebi kutak, gore su braća, ljudine i muškarčine, u Orahovici su ljudi koji dobro znaju šta rade. Pa vas evo pozivam ovom prilikom, molim Allaha te barke u tala da vas pomogne i da vam to stavi na vagu dobrih dijela. Rekao ovo, a molim Allaha da oprosti imen i vama i posljedna dova je الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته براتش شمويا إسست يا سيدي الثقلين إن حثالة ما زال خبث الماء فيها راكدا نشرت سخافتها العداء وسطرت أقلامها حقدا لعرضك أسودا نديت شعري والتمست مشاعري فكتبت بيتا نظمه متنهدا آه من الكلمات كيف أصوغها نفذت حروفي والقصيد تمردا تالله ما أعراضنا ودماؤنا إلا لعبد محمد العز للإسلام لا شرف لنا إن لم يتاب على الرسول ويهتدى صلى عليه الله ما مزن هما أو ناح طير في السماء وغردا صلى عليه الله ما مزن هما أو ناح طير في السماء وغردا صلى عليه الله ما مزن Hallelujah.